Привіт, друзі! Мене звуть Рохтушка, і я рада вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами продовжуємо подорож сторінками книги Проклята краса від української, неймовірно талановитої авторки Дарини Гнатко. Як я казала раніше, книга познайомить нас із Полтавщиною 30-х років ХХ століття. Це розповідь про сільську дівчину Ганнусю, яку природа наділила неймовірною красою, і через яку життя дівчини стає тернистим та тяжким, її хрест, її врода. Це друга частина. Для тих, хто ще не слухав першу, посилання ви бачите наразі на екрані, а також в описі до цього відео. Також хочу сказати, що в першій частині я проводжу розіграш, тож обов'язково переходьте, слухайте та приймайте участь. Я прошу вас не забувати підписуватися на мій канал, так як це для мене неабияка ваша підтримка, щоб канал міг і надалі існувати. Також ставте вподобайки та пишіть ваші коментарі, аби я бачила та розуміла, чи цікавий вам вибір нової книги. Ну ми продовжуємо читати далі. Продовження. Частина третя. Худими, тремтячими пальцями Галина зібрала докупи своє тонке, рідке та змарніле чорне волосся, заплила в його неохайну косу та затягла мотузкою. Потім глянула в дзеркало, болісно скривившись від побаченого, марне, виснажене постійною нервовою напругою обличчя, яке ця безсонна ніч у сльозах зробила зовсім потворним. Пригадавши, сяючи вродою та молодістю, з тонкими рисами та повними червоними вустами, блакитнооке лице сусідки Ганни Галина ледь чутно застогнала і тихенько заплакала, заскиглила, порушуючи тишу пустої хати. Павле, Павле. Скрізь сльози завела вона, сідаючи на лаву та розгойдуючися з боку набік. Петрик, дивлячись на неї широко, здивовано відкритими світлими, павловими оченятами, і собі тихенько заскиглив, але до матері не пішов, забився в куток біля пічки час від часу кидаючи швидкі погляди в бік дверей. Бабуню виглядав. Галина тільки байдуже сковзнула по ньому поглядом, а потім знову заревіла, нервово жмакаючи грубу тканину своєї сукні. Невже вона втратить його? Втратить назавжди. Невже ця ясноока діваха зможе зробити те, чого не зуміла зробити нескінченна ватага вродливих, гарненьких жінок та дівчат? що траплялися йому в житті. Невже вона закохала його в себе? Галина не бажала в це вірити, відчуваючи, що обманює сама себе. Потяг Павла до цієї дівиці був надто сильним, аби вона могла залишатися спокійною, знаючи, що його пристрасть мене досить скоро. Ні. Із Ганкою було все інакше. Галина відчувала то, холонучи від думки, що він, можливо, уже закохався в це Кирпате дівчисько. Невже, невже її чоловік кохає цю Ганну? Думки про це гострими пазурами вп'ялись у серце, не бажаючи відпускати, наповнюючи його розпачем та болем. Як же ненавиділа вона його за це можливе почуття, почуття злочинне та злодійкувате, ненавиділа і кохала, кохала завжди, ще з самого дитинства, і буде кохати, кохати завжди, допоки подих смерті не обірве життя в її серці. Вона вирішила давно, що Павло створений для неї, і має належати тільки їй, і усе зробила для того, аби він належав тільки їй, аби отримати його, забувши про все, про сором та власну гідність. І не для того перетерпіла вона стільки, аби віддати його якійсь негідниці, що ледь вилізла з пелюшок, а вже краде чужих чоловіків. Ні, вона Галина, без боротьби його не віддасть. Заскрипіли тихо двері, відриваючи Галину від думок та змушуючи здригнутися. Обірвавши плач, вона повернула голову та невдоволено поглянула на низкорослу, товстувату постать матері яка заходила до хати з циберкою свіжого молока в пухких руках. Петрик теж затих і зачеберяв до бабусі на нетвердих своїх слабеньких ніжках. Баба. Блимнувши на дочку похмурим поглядом, Олена Миронівна поставила на припічок циберко з молоком, підхопила на руки заплакану дитину і лагідно притулила до своїх широких грудей. Знову цюмриш? зле, глухо запитала вона Галину, посилаючи роздратування. Галина звузила очі. А що мені? Радіти та пісень співати, коли в мене чоловіка крадуть, а в дитини батька. Олена Миронівна декілька важких хвилин вдивлялася у бліде, змарніле, спухле від сліз обличчя доньки, а потім роздратовано повела плечима, скривила лице. Дура ти, Галько, дура. промовила, наче виплюнула вона, легенько погойдуючи Петрика на руках. І чого вчепилась ти, мов той реп'ях у того Павла? Чому не жилось тобі спокійно? Бачила ж ти, що не потрібна йому, що не кохає він тебе і не покохає, а все одно лізла, як те сліпе теля в яму. Чи не було в тебе хлопців? Той же Мишко Татаренко. Чим гірший був він від твого Павла? А як упадав за тобою, як кохав, на руках був ладен носити. Галина скосила на матір заплакані очі, вологу в яких поступово висушувало роздратування. Замовчіть, мамо. вигукнула вона, схоплюючись з лави та підбігаючи спочатку до пічки, а потім до вікна. Ви нічого не розумієте. Я кохаю Павла, чуєте? Кохаю. І без нього мені життя в цьому світі немає. Олена Миронівна плюнула собі під ноги, Кохаю Павла, передражнила вона Галину. Життя без нього немає. А про дитину, про Петрика ти подумала? А про те дитя, що в тебе під серцем. Кого не родиш, як будеш отак себе зводити? Чи Петрика хворобливого тобі замало? Галина мовчки вислухала материнські докори, важко дихаючи та метаючись між пічкою та дверима, мов загнана в клітку дика тварина, дитина. Іноді вона жалкувала, що народила Петрика, який виявився таким слабким та хворобливим. Не такого сина мріяла вона подарувати по Павлуші, зовсім не такого. І хоч він і любив дитину, вона знала, бачила по його очах, наскільки він би був радий міцному, здоровому сину, яким би міг пишатися, якому брадів кожну хвилину, а не жалкував постійно, не досипаючи тих ночей коли Петрику бувало зле. Друзі, хочу зробити невеличку перерву та сказати кілька слів про те, що в мене на каналі є спонсорство. Я дуже вдячна всім тим, хто вже оформив його та підтримує мою творчість ще й в такий спосіб. Це неабияк важливо для мене. А всім тим, хто хотів би ознайомитися більш детально про рівні та вартість, то я залишаю посилання в описі під відео. Продовжуємо читати. Народження слабкого сина, особливо від такого статного та здорового чоловіка, як Павло, було кривавою, застарілою раною для серця Галини, її постійним потаємним болем, який вона приховувала в самій глибині свого єства, приховувала навіть від матері, а іноді і від себе самої. Їй здавалося, що якби вона народила Павлу здорового, міцного сина, то він би забув про все минуле і зміг би її покохати, покохати хоча б із вдячності за сина. А вона була б згодна і на таке кохання. Та що там казати? Вона була згодна на все, навіть на жалюгідні крихти його почуттів, мов той зголоднілий і безпритульний пес, аби тільки коханий був поряд. Але вона не мала навіть цих крихт. Він весь час тримав багатство серця свого при собі, тримав, аби одного дня проклятого небесами, кинуте під ноги якогось дівчиська. Згадавши про Ганну, Галина раптом зупинилась, поглянула в невеличке вікно на двір, туди, де за тином було видно стареньку, похилену хатку кравецьких. Там, у тій убогій оселі, живе та, на появу якої вона завжди чекала, появу тієї, яка відбере в неї Павла. Колись, після повернення його з навчання, в її серці жила свята впевненість у тому, що одного дня щастя неодмінно постукає у її двері, і Павло покохає її, покохає так сильно, як вона мріяла, Але день минав за днем, місяць спливав за місяцем, складаючись у роки, але дива все не траплялося. Павло продовжував залишатися таким самим, як і раніше, болісно байдужим. Та що там казати? Замість того жаданого і очікуваного кохання в його очах усе частіше спалахували іскорки глухого розчарування та тихої ненависті, ненависті до неї, людини, що любила його так, як ніхто у світі, а тепер вона втрачає його, втрачає раптово, втрачає того, у кому єдиному зосередився для неї весь сенс життя, зосередилось саме життя. Нехай він навіть не кохав її, а тільки терпів, але ж все одно був поруч, розділяючи з нею своє життя, проживаючи поряд кожен день, засинаючи бік у бік з нею та інколи даруючи скупу ніжність свого великого тіла. Як же зможе вона прожити без усього цього, без його присутності в своєму житті, без змоги бачити його кожного дня, люблячим поглядом вдивлятися в його вродливе лице? у ці прозорі, світлі очі. Життя без нього буде для неї вже не життям, а тільки існуванням, існуванням пустим, скорботним та темним. І не те лякало її, що залишиться сама з двома дітьми, те б вона пережила, перетерпіла, а ось втрату Павла не переживе, не перетерпить. Що ж мені робити? ледь чутно прошепотіла вона, напружено вдивляючись у сусідню хату, ніби там, посеред чисто вибілених стін, могла знайти відповідь як втримати Павла, як віднадити його від Ганни? Як? застогнала вона знову, вже не звертаючи увагу на материне бурмотіння за спиною. А з хати Кравецьких, мов у відповідь на її палкий заклик, повільно вийшов Микита батько Ганни, високий, дещо худорлявий чоловік середнього віку, ще досить привабливий лицем, він постояв біля порогу, потягнувся і попрямував у бік повітки. Галина якусь мить, мов зачарована, дивилася йому вслід, а потім раптом зрозуміла зрозуміла, що має робити, аби не вража донька перемогу святкувала, а вона сама. Стрімко обернувшись, вона кинулася до дверей, краєм вуха зачувши крик матері, але не звернула на нього уваги. Галько, ти куди? Галина промовчала, тільки гучно гримнула дверима в сінях та вискочила у нагріте повітря спекотного полудня. Вона мусить, неодмінно мусить боротися за своє щастя. І зараз у цьому мовчазному, статечному чоловікові вона вбачала своє спасіння, спасіння свого кохання. Швидко пробігши поміж коморою та хлівом, Галина опинилася на городі, а вже звідти увірвалася на подвір'я кравецьких. Вхопивши краєм ока застиглу постать Ярослави, що терла кабаки на великій і ржавій тертушці, вона кинулась до Микити, який порався біля старого воза. Микито Яковичу, голубчику, допоможіть. Зриваючись на крик, заволала вона, хапаючись бентеженого кравецького за тверду, мозолисту та суху до і зазираючи в його суворі, досить непривітні очі. Благаю вас, допоможіть. Кравецький закліпав. Галино, що трапилося? Горе в мене, Микито Яковичу. захлипала Галина, не зводячи з нього наполегливого погляду. Кравецький нахмурився. Помер хтось. Я помру. Раптом зі злістю вигукнула Галина, відпускаючи його суху долоню та притискаючи руки до своїх плеских грудей. Помру, якщо ви дочки своєї на ланцюг не посадите. Микита спохмурнів ще більше. Що таке? Не розумію. А що ж тут розуміти? Погано ви виховали доньку, Микито Яковичу, дуже погано, коли вона залицяється до чужих чоловіків та відбирає в дітей батька. Промовила, мов виплюнула Галина з напругою вдивляючись у потемніле обличчя сусіда. Десь за спиною налякано зойкнула Ярослава, але Галина навіть не озирнулася, зосередившись всю увагу на цьому дещо похмурому чоловікові, бо відчувала, що тільки він спроможний їй допомогти. Що ти таке мелиш, Галино? Правду. Яку правду? А про те, що ваша дочка волочиться з моїм чоловіком з наболілої середини злістю мовила Галина, відчуваючи, як наповнюються очі гарячою та пекучою вологою, бо уявила, як її Павло, такий рідний і вродливий, десь обіймає та цілує ту кляту Ганну, даруючи їй свою ніжність та пристрасть, притискаючи до себе жадібно й міцно. Лице кравецького закам'яніло. Це серйозне звинувачення, Галино. Вона хлюпнула носом, так Павло сам зізнався. Кравецький глянув на неї важко, недовірливо, потім перевів погляд на дружину, вдивляючись у неї пильно, допитливо. Галина теж озирнулася, озирнулася, аби побачити на виразному обличчі своєї сусідки чіткий острах та провину. То правда, Ярославо? спокійно запитав Микита дружину, але Галині його спокій видався досить оманливим. Ярослава важко зітхнула. Не зовсім, тихо відповіла вона, зводячи непевного погляду з чоловіка на Галину. Ніхто ні з ким не волочиться, уже суворіше додала вона. Просто Гануся у нас дівчина гарна, ось і подобається усім. А чи то її провина? Микита насупився. Що? І агроному сподобалась? Ярослава знизила плечима. А по чим я знаю почуття агронома. Та Гануся мені сама казала, що немає з ним ніяких стосунків. Галина аж підскочила на місці. Еге ж, немає. Менше вірте їй, донечці своїй. Та він убити мене присягнувся. Якщо я хоч слово їй скажу. То немає між ними нічого, то зроду не повірю. Вона знову заридала, негарно скрививши тонкі, бліді свої вуста, розуміючи, як жалюгідно виглядає в очах цих людей, але зараз їй було байдуже, все було байдуже, окрім несамовитого бажання втримати Павла, і заради цього вона була згодна на все, навіть на приниження. Знову, обернувшись до напруженого і мовчазного Микити, Галина жалібно прошепотіла Благаю вас, Микито Яковичу, не дайте моїм діткам, Петрику, та ще не народженому немовляті. При цих словах вона охопила себе за плоский живіт залишитися без батька. За спиною знову зойкнула Ярослава. Чоло ж Кравецького спохмурніло ще більше, і він відповів Можеш не хвилюватися. Гануся не завдасть тобі більше клопоту. Він деякий час мовчки дивився на Галину, а потім поглянув на дружину і рішуче додав за тиждень я відвезу дочку до брата в місто. Нехай охвоне. Микито. голосно налякано, і у той же час дещо розгублено вигукнула Ярослава. Галина ледь встояла на ногах від почуття полегшення і знову вхопила кравецького за руку. Дякую, Микиту Яковичу, дякую. Іди вже, та заспокойся. Трохи сердито пробурмотів той, і Галина, сяйнувши невпевненою вдячною посмішкою, попрямувала до свого двору, відчуваючи, як оживає в ній надія, а разом з нею оживає і весь світ, що було вже погас і геть стемнів, засліплений чорним маревом несамовитих ревнощів. І хай він не кохатиме, то нічого. Її палкого кохання вистачить на двох. Головне, ця дівка щезне з його очей. Повернувшись до свого двору, вона краєм ока вхопила струнку постать Ганни, яка пробігла біля їхнього тину, голосно грюкнувши своєю хвірткою. Завмерши біля старої, геть висохлої вишні, Галина напружено спостерігала, як ненависна розлучниця увірвалась до хати, а майже слідом за нею попрямував і Кравецький, відкинувши роздратовану руку Ярослави, яка теж рушила туди плачучи та крадькома хрестячись. Галина застигла на місці, розуміючи, що зараз усе має й вирішитись. Уп'явшись похололими пальцями у висохлий стовбур старого дерева, вона широко розплющеними застиглими очима вдивлялась у зачинені сінешні двері сусідньої хати, закликаючи, волаючи до неба, аби клята Ганна не взяла над нею верху та не вмовила батька дозволити зостатися в пирогах. Раптом десь поряд заскрипіла хвіртка, і Галина здригнулася, відірвавши погляд від сусідньої хати, та глянула на чоловіка, котрий прямував до порога з похмурим обличчям. Не помітивши її, Павло зупинився біля порогу та так і завмер, напружено вдивляючись у білу, стареньку хатинку, і за мить, немов у відповідь на його жагучий погляд, двері тієї хатини відчинились, і у темному отворі забіліло округле лице Ганни. Вона рвонулась була на вулицю, але побачила Павла і завмерла на порозі. А Галина, відчуваючи, як повільно згасає в ній радість, подивилась на Павла. На його обличчі застигла пристрасть і ще щось, чого вона не бачила на ньому ніколи, бо навіть у часи подружньої близькості не дивився він так на неї, як зараз дивиться на Ганну. Від побаченого рана, що майже ніколи не гоїлась у серці, допікала ще сильніше захлинаючись сухим, нечутним плачем, до болю вп'явшись занімілим пальцями в грубу вишневу кору, ледь тримаючись на руках, Галина вдивлялася у чоловікове обличчя, на якому квітло захоплення іншою, а у неї всередині все волало, охлипало від крику. Йому вона, Ганна, потрібна, а не я. Ганна, зачувши голос батька, відступила від порогу і стрімко зачинила за собою двері, а Павло, зітхнувши, опустив голову і зайшов до хати. Він не помітив худрлявої постаті дружини, що причаїлася біля стовбура старої вишні, а вона ще довгенько стояла так, дивлячись перед собою застиглим поглядом, не відчуваючи нічого, окрім бурхливої, невпинної хвилі ненависті, що підіймалась із самих глибин її єства заповнюючи серце та переливаючись через край, ненависті, густо замішані на болю та стражданні зрадженої жінки, ненависті, котра змусила її розтулити занімілі вуста та випустити із себе прокляття. Будь ти проклята, Ганна, будь же ти проклята. Зачинивши двері та повернувшись до великої кімнати, Ганнуся стала біля дверей з мовчазним докором вдивляючись у похмуре, закам'яніле обличчя батька, що сидів біля столу, не зводячи з неї важкого, невдоволеного погляду. Мама безмовною тінню завмерла поряд, і по тому, як ледь помітно ворушились вуста, Ганнуся здогадалася, що там молиться. Молиться, аби татко не впав у лють та не підняв на Ганнусю руку. Сама ж Ганнуся батька не боялася, бо ще ніколи не бив він її. Лаяти лаяв, але не бив. Сядь, Ганно. порушив напружену тишу хати досить спокійний голос Микити, але Ганнуся й не подумала сідати. Вона лише вперто задерла голову. Я постою. Краще сядь. Мені на ланку повертатися скоро. Микита звузив очі. Про ланку можеш забути. Так само тихо та спокійно промовив він, Гануся відчула, як по спині проповзли мурашки недоброго перечуття. На цю свою роботу ти вже не повернешся, можеш бути певна. Чи тобі замало того, що накоїла, осоромила нас перед усім селом. Гануся аж підстрибнула. А що я такого накоїла? ображено вигукнула вона. Ви, тату, наслухались гавчених пліток їй вірити, а доньку рідну ладні брудом палити. А хіба ж моя провина в тому, що привабила я того грибенка? Хіба я просила його про те? І що ж мені тепер лице хусткою обв'язати чи по селу не ходити? Не знаю я, що там між вами трапилось, похмуро обізвався батько. Але мені тут сорому не потрібно. Чи думав я, що доживу до такої години, коли до мене прибіжить сусідка, звинувачуючи мою доньку в перелюбі з її чоловіком. Ні, не потрібно мені таке. Микита помовчав, а потім рішуче додав За два дні відвезу тебе до міста, до дядька Данила. Нема чого тобі, гребенку, цьому очі мозолити тут. Ганнуся застигла, зневірливо дивляючись у похмуре лице татка. Дядька Данила завжди мовчазного, а тим більше його сварливу дружину Ганнуся не надто любила, а щоб жити поряд з цією набундюченою жінкою, глашкою. Ні, тату, я нікуди не поїду, прошепотіла вона, захитавши головою і зробивши крок назад. Батько нахмурився ще більше. Ні, Ганно, поїдеш. Інакше не батько я тобі. Заперечив він, і в його спокійному голосі Гануся зауважила ледь помітний гнів, ще прихований, але вже досить відчутний. І ще щось ледь вловиме, ледь помітне, змусило Ганусю проковтнути всі слова заперечення, що вже рвалися з її вуст, та придивитись пильно до таткового обличчя. Він і раніше сварив її за пустощі, за якісь провини та непослух, але такого виразу на його обличчі вона ще не бачила, та то було дитинство. Провини були незначними, дитячими. А зараз, зараз все по іншому. Те, що йому наговорила про них з Павлом Галина, вже не було ані дитячими пустощами, ані дріб'язковою провиною, за яку тато посварить, посварить, далі й заспокоїться, забуде. Відчуття того, що ось саме в ці хвилини її дитинство минає, іде від неї назавжди, було таким гострим та несподіваним, що Ганнуся аж похитнулася, раптом знесилившись та прихилившись до стіни, і здалося їй, що очима тата, гнівливими та осудливими, дивиться на неї зараз оте доросле життя, про яке вона мріяла, і до якого прагнула всі останні роки. Ганнусю, донечко, що з тобою? пролунав, мов здалеку голос мами, і за якусь мить відчула вона, як торкаються її та обіймають лагідні, теплі, натруджені материнські руки, зовсім як у дитинстві, у дитинстві, якому не судилось уже повернутися. Ганусю, ти чуєш мене? знову наполегливо запитала мама, і дівчина кволо посміхнулася. Чую, мамо, чую. Все гаразд, просто щось у голові запаморочилось. Мама поглянула на Ганусі якось дивно, з незрозумілим острахом і посміхнулась трішки боязко, але ніжно та лагідно, мов намагаючись пом'якшити ласкою своєї різки, образливі слова татка, а потім взяла Ганусю за руку. Ходімо, донечко, ходімо до кімнати. Ти ляжеш, трішки перепочинеш, а то он як зблідла а я тобі потім борщику наллю, ряженки свіженької, а вже тоді ми з батьком спокійно все обговоримо. Ласкаво приговорювала мама, підштовхуючи Ханусю до кімнати та кидаючи на чоловіка застережливі погляди. Той сидів біля столу мовчки, все такий же похмурий та замислений. Ганнуся розуміла, що він свого не полишить. Надто впертою була вдача кравецьких. Ганнуся це добре знала по собі знала. Вона дозволила мамі відвести себе до кімнати, де майже впала на ліжко і байдужим поглядом втупилась у побілену стелю. Мама примостилася поряд, мовчки погладжуючи їй натомлені руки. Заговорила вона тільки тоді, коли за батьком грюкнули сінешні двері, і вони залишилися у хаті самі. Ганусю, що з тобою коїться? Гануся відвернула голову. Не знаю, мам я нічого не знаю. Гребенко не полишає, немов не зачувши її слів, запитала Ярослава, стискаючи долоню. Бачу, доню, по очах твоїх бачу, що не полишає. Але ж ти обіцяла, Ганночко, обіцяла серце його гнати. А якщо я не можу, якщо це сильніше від мене, мамо, підхопилася на місці Ганнуся, наполегливо вдивляючись у материнські очі в котрих докір був змішаний зі співчуттям. Чому я маю заради щастя Галини відмовлятись від свого власного, страждати, аби не страждала вона? Ганнусю, ти не повинна казати таких слів. Так уже склалося життя, і тут нічого вже не вдієш. Ярослава помовчала, мов не наважуючись сказати щось, а потім все таки додала до того ж, до того ж Галина чекає на другу дитину. Ти це розумієш, доню? Гнуся розуміла. Ох, як добре вона це розуміла. Але вражена гордість заважала їй погодитися зі словами мами, небажання поступитись якійсь гостроносій вороні, так і кипіла всередині, хоч і знала вже, що не для неї той Гребенко, що ніколи не зможе вона бути щасливою з ним, відібравши батька в дітей. Та як можна бути щасливою від прокльонів Галини, а бунтувала в ній зараз та маленька дівчинка, що ще залишалася десь у глибині, не бажаючи поступатись тим, що так подобалось їй, хоч і не належало по праву. Що ж мені робити, мамо? жалібно запитала вона. Чому вона мене перемагає, та Галька? Чим гірша я однеї? А він страждає поряд з нею. Тут нічого не вдієш, доню така вже його доля. Сам з нею одружився. Бачили ж очі, що брали. А ти ж у мене сильна дівчинка. Мене час, забудеш все. як мені того не хочеться, але буде краще, якщо ти поїдеш до міста. Ганнуся скривилась. Ой, мамо, ні. Так, Люба, так, заперечила та Ярослава. Ну, поміркуй сама. Що ж буде, якщо залишишся ти в пирогах? Ребенко від тебе все одно не відчепиться, а батькові з ним битись, чи що? А Галина, вона ж все одно спокою тобі не дасть. А осуд. Бачить Господь, важко мені відпускати тебе від себе. Я й не хотіла одразу, сперечалась із батьком, та все ж він, певне, правий. Так буде краще. Гануся свіркнула очима. Для кого краще? Для Галини для всіх. Ні, мамо, неправда. Правда. Ласкаво заперечила Ярослава Ганнусині гіркі слова. І колись ти згадаєш мене, згадаєш ці слова. А зараз відпочинь, прийди до тями. Поміркуй про все спокійно та без запалу. А ще краще поспи, подрімай. Ганнуся промовчала, покірно заплющила очі і несподівано заснула, забувши і про Павла, і про дружину його, а коли відкрила очі, то відразу ж почула тихий голос мами, що унав з великої кімнати. Микито, не треба, нехай відпочине. Тихо казала вона, і Гануся зрозуміла, що батько хоче з нею поговорити, але вона не могла. Просто не могла та й не хотіла, ображена його словами, тому міцно заплющила очі, вдаючи, що ще не прокинулась, та так і пролежала, поки батько не пішов на зміну. Ганнусю, ти не спиш? зачувся поряд голос мами, яка нечутно увійшла до її кімнати. Ганнуся розплющила очі. Не сплю. То, може, борщику? Ні, я не голодна. Ганнусю. Тепер у голосі мами виразно було чутно докір. Не можна ж так. Можна. Байдуже відповіла Ганнуся, здригаючись від думки про те, що доведеться поїхати з рідної домівки, і все через ту гальку з її ревнощами дурними та довгим язиком. Випий хоча пряжанки, знову звернулася до неї занепокоєна мама, і Гануся доволі кволо погодилась. Добре, тільки трішки. Зараз принесу. Мама вийшла, а за мить біля Ганусі вже опинився і Васик. Він дещо несміливо наблизився до її ліжка, витріщивши блакитні оченята, намагаючись рухатись якомога тихіше. Потім зітхнув Ти захворіла, Ганнусю. Ганнуся не втрималась від слабкої посмішки. Трішки. А що в тебе болить? Серце, сказала Ганнуся правду. Бо воно серце, і справді боліло. Напевне, перше за усе її життя. І Васик помовчав, роздивляючись її з подивом та розгубленістю, з якимось невимовним виразом, а потім запитав То ти тепер будеш, як баба Климівна, щоразу хапатися за груди, коли тобі хтось щось не так скаже, чи хлюпатись додолу, коли на тебе хтось гримне? Ні, дурненький, відповіла Гануся, зводячись з ліжка та пригортаючи до себе брата. Я просто сумую, тому що татко хоче відправити мене до міста. Івасик скривився. А я не хочу, щоб ти їхала. Ганнуся зітхнула. Я теж любий. Але так вирішив татко. Хлопчик поморщив лоба. То татко негарно вирішив. Я от ублагаю його не робити цього. Ну, спробуй. Відказала Гануся, але віри в те, що батько полишить її в пергах, чомусь не мала. І в очах мами, що мовчки застигла на порозі з глиняним кухлем та кусним хліба в руках, вона теж побачила зневіру в тому, що тато ще передумає. Поволі минув вечір. Мама з Івасиком лягли спати, але Ганусі не спалася. Поглядаючи у вікно, вона сиділа деякий час на ліжку, а потім, глибоко зітхнувши, повільно підвелася, постояла, дослухаючись сонливої тиші хати, і попростувала до дверей. Постояла так деяку мить, а потім швидко шмигнула на вулицю, не помітивши мами, що застигла на порозі своєї кімнати, прокинувшись від невідступної тривоги за доньку, могла, але не зупинила. Нехай попрощається з тим гребенком, хоч так утішить своє серденько, а вона вже вимолить у господа, щоб забувся він, відпустив її любу донечку, щоб там, у місті, господь послав їй гарну пару, послав щастя, щоб відвернуло її від того гребенка, Прохолодне повітря зоряної ночі неприємно торкнулося тіла Ганнусі, прикритого тільки тонкою довгою сорочкою. Вона зіщулилась, але рішуче відійшла від порога хати, щоб уже посеред двору застигнути в нерішучості. Прямо перед нею, серед дерев, причаїлося обістя Павла, але воно було темним, тихим та пустим. Хата витріщалась на неї чорними очицями віконець, у котрих не було видко навіть проблиску світла. Ніхто не чекав на неї в цій темряві, тільки тиша та повний місяць десь високо в небі. Постояла ще, коли раптом у густих кущах порічок щось зашаруділо, вона завмерла, дослухаючись. Невже він, поважний агроном, немов безвусий, зухвалий хлопчисько, може сидіти в кущах, чекаючи на її появу? та у сріблястому світлі місяця побачила Гануся не його вродливе лице, а біленьку мордочку песика колобка. Не спиться тобі, розбійнику. Собака підбіг, завилявши хвостом. Гануся погладила його, а коли випросталася, здригнулася. Біля воріт у світлі місяця стояв Грибенко. Він постояв якусь мить, а тоді рішуче попрямував до неї, пропалюючи пауким, відвертим поглядом. Коли він простягнув руки, аби схопити Ганусю в обійми, дівчина раптом несподівано для себе вигукнула Не треба. Павло розгублено опустив руки. Ганусю, але чому? А ви не знаєте? Ні. Невже Галина не повідомила вас про те, про що вже встигла розказати моїм батькам? Невже ви не знаєте, що маєте вдруге стати батьком? У місячному світлі було видко, як Павло нахмурився та скривився. Відчайдушним жестом запустив руку в густе, світле волосся, важко зітхнув. Знаю я, Ганно, все знаю. На жаль, на жаль, відлонням відгукнулася Гануся затихла. Примара важкої Галини, знервованої та зі злим поглядом, мов жива стала біля Павла, нагадуючи, що не належить їй цей чоловік і ніколи не належатиме. Павло зробив до неї крок упіймав слабку, якусь мляву руку і міцно стис між своїх одолонь. Але ж то нічого не змінює, Ганусю, моя світелка. Заради тебе я все покину, якби важко то не було. Не кажіть так, відсахнулась від нього Гануся, вивільнивши руку. Ніколи нам щастя не буде. Ніколи не збудуємо ми його на сльозах Галини. Та і я не зможу так жити. А кому вона потрібна, Ганю? ця твоя жертва. розсердився Гребенко. Гадаєш, що мені? Ні, Люба, помиляєшся. Вона нікому, окрім Гальки, не потрібна. Я так стомився від неї, настраждався. Досить. Тепер я щастя хочу. Не з нею, обридвою та нелюбою бути, а з тобою. Нічого не вдієш. Так уже доля склалася, повторила Ганнуся мамині слова, а ми можемо її змінити, заперечив Гребенко, ухопивши Галину за плечі і примусивши її глянути на себе. Ми поїдемо далеко звідси, туди, де будемо тільки удвох. Там не буде Галини, не буде її ревнощів та остогидлого невдоволення. Ганнуся гірко усміхнулася. Ні, не зможе вона бути з ним щасливою. Не для неї він, а то якесь затьмарення примха молодого та ще недосвідченого серця, котрому забажалось мати те, що було таким гарним і звабливим. І мама має рацію воно мене, колись мене. Ні, коротко відповіла вона. Я не зможу так учинити, зрозумійте мене. Павло нахмурився. Зрозуміти? Ні, Ганю, я не можу. Мені теж нелегко наважитися покинути дітей, нехай та дитина ще й не народжена, але Петрик завжди був моїм сумом та болем. Ось бачте. Але заради тебе я згоден покинути і його, розумієш ти це чи ні? Якось знервовано запитав він, і пальці його вже досить болісно вп'ялися в її плечі. Ганнуся здригнулася, але він не відпустив. Розумію, але не можу, не можу погодитись. Батьки нацькували. Ні, Ганю, не бреши. Тільки одного я не розумію чому вночі вийшла до мене. Я вийшла, бо хотіла з вами попрощатися, сказала вона, доторкаючись пальчиком до його напруженого та нахмуреного лиця. За два дні татко відвезе мене до міста, до свого брата. Гребенко застиг. Ганусю, так буде краще. зупинила його заперечення Ганнуся і на якусь мить дозволила собі доторкнутися до себе поцілунком, а потім різко вирвалась із його рук та відступила. Прощавайте. Ганусю, стривай. Ні. Прощавайте. Але Гребенко, мов не чуючи, рушив до неї, простягаючи руки. Ганусю. Вона птахою полинула до хати, забігла до сіней, зачинила за собою двері на защіпку та притулилася до неї спиною. За дверима щось бубнів Павло, дряпався, але вона мовчала, і здригнулася, коли почувся тихий голос мами Не спиться, доню. Гануся поглянула у все розуміючі блакитні очі мами, в котрих світилося співчуття, і тихо прошепотіла Не спиться, мамо, воно забудеться, прошепотіла Ярослава, притуляючи її до себе. Іди, сонечко, поспи. А тугаця, вона мене, повір мені. Частина четверта. Наступний день промайнув для Ганусі, мов у тумані. Забувшись на світанку важким та чутливим сном, вона прокинулась через деякий час від галасу, що вчинив Івасик. Дзвінкий голос брата лунав так пронизливо, що вона налякано підхопилася на ліжку. Татку. тягнув братик у великій кімнаті. Татку, любий, не відсилай, Ганнусю. У відповідь лунав утомлений голос батька. Заспокойся, Івасику. Заспокоюсь тільки тоді, коли ви скажете, що не будете відвозити Ганнусю до міста, тримався свого Івасик. Як же ми без неї, татку? Так треба, синку. Не треба. гучно знову завив малий. Серце Ганнусі було ладне вискочити з грудей від ніжності до брата і вона тихо плакала, застигши на ліжко, дослухаючись, як батько щось бувнить, намагаючись заспокоїти сина. Нарешті почувся голос мами. Що трапилося, синку? занепокоєно запитала вона. Що за галас? Що за сльози? Та тебе, певно, на тому боці села чутно. Татко, Ганусю забирають. протягнув Івасик і заридав ще гірше та ще гучніше. Цить, малий, а то Ганнусю збудеш, обізвалася мама, і Гануся не втрималася більше, підвелася з ліжка та понуро прошвендяла босими ногами по зітканих мамою доріжках, відкинула занавіску і стала на порозі. А я вже прокинулась. Промовила вона з німим докором та застигли в очах образою, торкнувшись поглядом з похмурнілого таткового лиця. Потім підійшла до братика, обняла його міцно притиснувши до себе, а потім прошепотіла, зазирнувши у вологі оченята. Заспокойся, Івасику, заспокойся, любий. Я ж не помираю, а просто від'їжджаю до дядька Данила. І раз татко не хоче нас зрозуміти, збагнути того, як нам важко, то не залишається нічого іншого, як тільки підкоритись. Вона помовчала, кинувши на батька погляд, а потім додала з несподіваною злістю підкоритися, але не пробачити. Батько спохмурнів ще більше, а мама, перехрестившись, ухопилася за щоку. Ганнусю, хіба ж можна таке татку? почала вона, але батько, різко підхопившись з місця, обірвав її. Облиш її, славо. Напруженим, чужим якимсь голосом звелів він мамі, кидаючи на Ганусю важкий та осудливий погляд проміняла батька рідного, на якогось півня красного, осоромила на усе село, то нехай іде з мого дому. Може, в чужому хоч краплю розуму набереться. А пробачення мені не потрібне, бо вини не маю, а чиню так, як годиться. Сказав, як відрізав, і вийшов геть на вулицю. Важкими краплями образи та болю впали ці слова батьківські на серце Ганнусі. Кортіло кинутися за ним, вхопити татка за суху, натруджену долоню, попросити вибачення. Але вона залишилась на місці. Ярослава несміливо порушила тишу. Доню, хіба? Обличте мене, мамо. роздратовано обірвала її Гануся і, майже відштовхнувши притихого Івасика, кинулась до себе. День від'їзду видався досить похмурим. Із самого рання небо затягнулося важкими, темними, майже чорними хмарами. Ось ось мав піти дощ, але поки Гануся мовчки сиділа у великій кімнаті, чекаючи на митька, який мав відвести їх з батьком до міста, на дворі було сухо. Мама, мовчки ковтаючи рясні сльози, поспіхом цідила молоко, аби передати родичам на гостинець. Незвично притихлий Івасик стежив за батьком, що крає великий шмат товстого на три пальці сала теж на гостинець. Він жадібно вхоплював кожен його рух, кожен погляд, мов чекаючи, що ось зараз, саме в цю хвилину, він раптом передумає і Гануся нікуди не поїде. Але батько й не думав про те, аби змінювати своє рішення. Так у напруженому цьому мовчанні минула майже година, за яку мама вправно запакувала і молоко, і сало, і декілька десятків яєць, і дещо з городини, а батько виніс все на вулицю до воріт. Гануся і здригнулася і зраділа, коли нарешті за двором оглушливо загула митькова вантажівка, підхопилася з місця і так і застигла посеред кімнати, останнім поглядом оглядаючи оселю, у якій народилась, де минуло все дитинство, іначе, прокинувшись зі сну, засумувала за цими старими, мазаними білою глиною рідними стінами, за вишитими мамою рушниками, її турботливою рукою зітканими застилками та яскравим килимом на стіні. Все воно, навіть отой клишеногий стільчик у кутку, на якому сидів завжди Івасик, було таким знайомим, таким дорогим серцю. В хату зазирнув батько. Готова? Гануся відчужено хитнула головою. Готова. То пішли. Митько вже чекає коротко кинув, узяв торбину з її речами і вийшов з хати. Гануся зробила декілька кроків, відчуваючи, як ноги робляться раптом дерев'яними та неслухняними, і майже одразу опинилася у гарячих обіймах мами, яка притисла її до себе міцно міцно, ледь чутно видихнувши. Ганусь, донечко моя, кровинко, ріднесенька. Та так і завмерла, обіймаючи доньку незграбними від хвилювання руками, заплакала тихо, ледь чутно, але з такою гіркотою, що серце Гані краялось на шматки від гострого жалю до мами, такої невеличкої на зріст і такої тендітної. Мамо. прошепотіла Ганнуся, стискаючи мамині худі плечі. Ну, що ви так ридаєте? Я ж не на край світу їду, а тільки в місто, а воно ж поряд. Ярослава захитала головою. А для мене і місто то вже той край світу. Скрізь сльози зізналась вона, а потім відхилилась від Ганусі, взяла у свої шерихуваті, мозолисті долоні її лице, вдивилась в нього з жадібністю та любов'ю. Яка ж ти в мене красуня, доню, чисто намальована. І що ж то чекає на тебе в того Данила? Що в місті тому чекає? Я день та ніч молитиму Бога, щоб послав тобі щастя і захистив на усіх шляхах. І ще вона невпевнено стихла, з незрозумілим для Ганусі сумнівом вдивляючись у її лице і, мов не наважуючись сказати тих слів, що так і рвали з її вуст, потім наважилась і видихнула. І ще я хотіла б подарувати тобі дещо на згадку, якщо візьмеш і тремтячими пальцями витягнула з простенької своєї сірої ковтини мідну дощечку, котра виявилася іконою. Гануся поглянула на ікону досить байдуже. Головним для неї було те, що ця річ від мами. Візьму. Ярослава просяяла скрізь сльози полегшеною усмішкою. Нехай поблагословлять тебе Господь та Богородиця. Тихим, ласкавим голосом вимовила вона та перехрестила Ганнусю іконою, а потім вклала в долоню. Дивно якось зробилось Ганнусі від усього того, аж трішки морозно по шкірі, але якось спокійно. З двору пролунав голос батька Ганно, Ганко, де ти запропастилася? Людина ж чекає. Ярослава важко, якось приречено зітхнула. Ще раз приголубила Ганнусю, поцілувала її міцно і видихнула Ходімо, доню. Востаннє кинувши тоскний погляд на рідну домівку, Ануся вийшла за мамою на вулицю. Батько чекав на неї біля воріт, про щось розмовляючи з митьком. Івасик поентався з геть нещасним лицем, хлюпав носом, ухопившись обома руками за прохолодну долоню Ганусі. Вона була вже майже біля воріт, коли наче хтось штовхнув її у спину, застигла шкірою відчуваючи чийсь неприємний та недобрий погляд, який так і обпікав її, а потім повільно озирнулась, уже знаючи, від кого лине та ненависть. Вона не помилилася там, на гребенковому обійсті, під усохлою старою вишнею стояла Галина. З обвислим навколо похмурого обличчя волоссям, спалаючими, дикуватим вогнем очима вона дивилась, не відриваючись на Ганнусю, і погляд той дихав такою силою неприхованої, відвертої ненависті, що Ганнуся мимоволі здригнулася, відчуваючи, як погляд той пронизує її наскрізь темно та недобре. Потім Галина щось прошепотіла, ледь розтулюючи свої тонкі та безкровні вуста, але Гануся помітила отой шепіт і він відгукнувся у серці якимось дивним почуттям. Важко ліг на нього. Та відчуло воно, серце її, що за слова лунали з блідих вуст Павлової дружини. Вона її проклинала. Швидше, Ганю, швидше. зачувся, мов здалеку голос батька, відриваючи погляд Ганусів від застиглої постаті Галини. Що ти, мов сонна? Гануся ще раз глянула на зловісну постать Галини а потім хитнула головою, проганяючи від себе мару, і рушила до воріт. А там до неї вже розквітав посмішкою Митько. Здоров була, красуне. Гануся поглянула на нього кисло. Здоров. А я тут твоєму батечку казав, що негарно він вчиняє, що таку красуню від нас забирає. На кого ж ми тепер милуватися будемо? з усмішкою промовив Митько. Але Гануся тільки рукою махнула притискаючи до себе Івасика. Тобі все тільки базікати, пробурмотіла вона. Вистачить тобі посивуща красунь, аби намилуватись. Митько заперечливо захитав головою. Таких, як ти, немає в нас більше. Ох, і поталанить же комусь у тому місці. Така дівка йому дістанеться. З жалем зітхнув він, але очі його карі весело поблискували під чорними бровами, Тіпун тобі на язик. Кинула Ганнуся та підняла на руки худенького та невеличкого на зріст Івасика, зовсім легенького, пригорнула його до себе міцно, міцно, відчуваючи, як здригається його тільце. Бувай, мій рідненький, слухайся мами з татком та рости гарним хлопчиком. Івасик ухопив її за шию своїми тоненькими рученятами, стискаючи з усіх своїх дитячих сил, вже не стримуючи ридань. Ганнусю, не їдь. Ганнуся промовчала, тільки кинула на батька виразний погляд і опустила братика на землю, майже одразу опинившись у лагідних обіймах мами, і її геть мокра від сліз щека долилась до такої ж мокрої маминої щеки, а поряд було чутно, як гучно, майже оглушливо стукало її серце. Бувай щаслива, ой, бідонька моя прошепотіла Ярослава, торкаючись ніжного лиця Ганусі загрубілими своїми пальцями та зазираючи в очі з невиказаним сумом, потім перехрестила та додала Бережи тебе, Господь та Божа мати, доню. Швидко минуло ті хвилини прощання, і Гануся рушила до вантажівки Митькової, останнім поглядом приголубивши Івасика та маму, стареньку свою хатину, такий же старий садок, де був знайомим та рідним з дитинства кожен куток, кожна деревинка. Коли вона тепер повернеться сюди? Коли ще знову побачить рідну домівку? Того вона не знала і сумувала ще більше. Не дійшовши до машини, вона раптом зупинилася, побачивши Гребенка, що йшов у двір від ланів, а потім зупинився за своїм двором біля верби діда Омеляна. Позаду важко та невдоволено засопів батько, і не встигла Гануся отямитись, як вранішню, сповнену спокою тишу, розірвав тонкий, різкий та пронизливий жіночий голос. А щоб тобі життя не було, щоб ти спокою не знала, тварюко проклята. Раптово заверещала Галина, з'являючись у воротах, з палаючими нелюдською ненавистю очима. Мало ти мені життя попсувала, і наостанок ще паскудиш, маниш його за собою. Та не вийде в тебе нічого. Зі мною він залишиться, а ти облизня отримуй, блудниця. Галино, досить. обірвав її Павло, підійшовши ззаду та міцно вхопивши за ходу, засмаглу руку. Вона рвонулася усім тілом. Не досить. закричала так пронизливо, що стину позлітали кури, полохливо заквоктали. І ти, волоцюго, рота мені не затикай. Нехай їде та буде проклята там за всі мої сльози та страждання. Відьма. Вона зойкнула, скривила лице та заверещала ще голосніше. Куди руку стиснув, злодюго? Зламати надумав. Ламай. Я не боюсь. Невеличка зростом, хворобливо худа та розпатвана Галина вовчком крутилась біля високого, широкоплечого Павла, випльовуючи з себе страшні прокльони, та зиркаючи на Ганусю, повними, пекучої ненависті очима. А та застигла, мов заморожена зсередини тими страшними словами, що оглушливо лунали навкруги. Як недобре було їй від тих прокльонів, мов щось чорне наповзало на душу, яка здригалася та тремтіла під натиском тієї сили темної, що хвилями надходила від розлютованої галини. Вона не могла ніяк відірвати очей від Галини, мов причарована, хоч морозно й недобре було від її погляду. Чого стоїш? Поїхали. Голос батька увірвався до її затьмареної, неприємним почуттям свідомості, і вона, мов отямившись, повільно полізла до кабіни, а слідом за нею забрався батько. Останнім сівся за кермо Митько. Вантажівка оглушиво загарчала. Гануся кинула останній погляд дуди, де на маминих руках ридав Івасик. У руках Павла билась оскаженіла Галина, а потім машина рушила і все те зникло. Такою й залишилась рідна вулиця у її пам'яті мама з братиком, Павло з Галиною. Майнув перед очима край села. Машина повільно викотилась на широку ґрунтову дорогу і помчала у бік міста. Батько похмуро мовчав, Ганнуся теж не могла вичавити з себе ані словечка, надто пригнічена неочікуваною розлукою з рідними та тим чорним маревом слів Галини, що прилунало їй услід. Тільки один Митько, мов не помічаючи поганого настрою своїх супутників, весело гомонів усю дорогу. Ганнуся тільки косила на нього невдоволеним оком, та обірвати балаканину не наважувалась. Якби не батько, Митько давно б у неї замовкнув. Нарешті, коли в неї вже почала поболювати голова від цієї невтомної балаканини, за безмежними полями, що пропливали мимо, замережила будинками міста. Гануся і зраділа цьому, і в той же час засумувала ще більше. У самому місті вона була разів зо два у дядька Данила, і місто не надто полюбляла. Може, тому що народилась та зросла на просторах, на волі мальовничого села, а забудоване високими будинками місто її просто пригнічувало. Душа її волелюбна, почувалась тут не надто добре, та й родина дядькова вподоби не додавала. Митько оглушливо загудів, ледь не розчавивши на дорозі чорного, як ніч кота, що пострибки перебігав їм дорогу. Посварившись кулаком, вслід геть наляканій тварині, Митько промовив обернувши до Ганусі хитре лице. Не буде тобі, Ганю, певне щастя у цьому місці. Бачила? Нечисть, яка чорна, прямо під колесами перебігла. Радше вже зараз повернути до пирогів. Гануся тільки знизила плечима. Ти це батькові скажи. Матько почухав свою пишну чоприну. Та казав я йому, уже не раз казав, та він чомусь утовкмачив собі в голову, що тобі конче до міста потрібно, сказав він, підморгуючи Гані. Еге ж, Яковичу. Микита невдоволено скосився на митька. Еге, відповів невесело. Ще хвилин десять їхали мовчки, а потім батько, вдивившись у вулицю, звелів Зверни тут уліво, а біля будинку з червоної цегли зупинись. Митько мовчки виконав казівку, і вантажівка замерла біля будинку на чотири поверхи. Батько відчинив кабіну, зістрибнув на землю, і Гануся неохоче зійшла за ним. Митько взявся допомогти з торбами. Гануся з важким серцем крокувала за ними крутими східцями, понуро звісивши голову та ледь переставляючи ноги, відчуваючи себе засудженою, яку вели на екзекуцію. Кроки гулко та якось незвично лунали серед нерухомої тиші пофарбованого зеленим під'їзду. Все тут було незвичним майже ворожим для Ганусі. Все нагадувало, що не її це місце вона тут чужа та недоречна. Десь попереду різким звуком пролунав квартирний дзвінок, і Ганнуся застигла за широкою спиною митька, відчайдушно бажаючи, аби дядька та його родини не було вдома, аби вони кудись поїхали. Тоді батькові не полишилось би нічого іншого, як повернути її назад, до пирогів, до любої мами з Івасиком. Двері тихо заскрипіли, і на порозі дядькової квартири, розташованої на четвертому поверсі будинку, з'явилась висока, огрядна постать дядини Глашки. Ганнуся неприязно поглянула на цю ще досить молоду жінку, що виглядала значно старшою завдяки своїй повноті та невдоволеному виразу обличчя, подовгуватому та прикрашеному подвійним підборіддям. Очі її запуйлі жиром та ледь помітні, були незрозумілого, сіро зеленого кольору, а тонкі вуста завжди витягнуті у зовсім тоненьку стрічку, якою проти неї виглядала молодою мама, якою вродливою та тендітною, хоч і мала значно складніше життя. Здоров була, Глашо. пророкотів своїм низьким голосом батько, і Ганусю занудило від погляду, котрим дядькова Обдивилась спочатку батька, а потім їх з митьком. Її тонкий, нервовий ніс навіть здригнувся, а уста зробились ну геть тонкими, ледь не зникли. Здоров і ти був, Микито. Голосом геть позбавленим привітності відгукнулася вона, продовжуючи стирчати на порозі у строкатому червоному халаті. Але потім, мов щось пригадавши, посторонилась, промовила Проходьте. Гануся ледь не засміялась, помітивши, як підозріло дядина зиркає непритихого митька з густою щуприною чорного, смолистого волосся, з дещо циганським лицем та темними, швидкими очима, у розхристаній сорочці, з волохатими грудьми. Дядькова насторожено спостерігала за тим, як він поставив дві торбини з гостинцями на долівку, застелену гарним килимком, як покрутився, з подивом оглядаючи навкруги, мов чекаючи, що він зараз охопить з полички котрусь дрібничку, і полегшено зітхнула тільки тоді, коли Митько нарешті вийшов. Батько зняв капелюха. Данило вдома. Глашка хитнула головою. Зранку ще пішов, але має скоро повернутись. Проходьте до кімнати. Гануся, не промовивши ані словечка, скинула свої старенькі та стоптані черевики задивившись на гарненькі, білі босоніжки, що стояли біля стіни, пройшла у велику кімнату, простору та світлу, в порівнянні з якою хатинка їхня виглядала геть убогою. Сідайте, я вам зараз чаю заварю. запросила Глашка. Правда, привітності в її голосі не надалось ані на краплину. Батько присів на стільчик. А де ж це діти? Лице дяди не пом'якшало, Хлопці ще зрання подалися на курси. Горе мені з ними, просто марять тими машинами, а Даруся ще спить. Жінка повільно вийшла з кімнати, полишивши Ганусю з батьком у напруженому мовчанні, яке панувало вже між ними, стояло стіною відчуження, густо замішане на дівочій образі. Ганнуся роздивлялась кімнату, котра зазнала значних змін. На вікнах з'явилися нові, темно-червоного кольору важкі штори з оксамиту, гарний дерев'яний стіл посеред кімнати зі стільчиками, обтягнутими таким же оксамитом, як і штори, та велика шафа, у котрій білів новий посуд. Ганнуся зітхнула. З розмов батька з мамою вона знала. Батько не схвалював того, що дядько Данило декілька років тому перейшов з тютюнової фабрики, де працював водієм, до міського відділу НКВС, де прижився досить непогано, а головне розбагатів. Вони продали невеличкий будинок, що залишився від родича Глашки, а через деякий час Данило отримав непогану велику квартиру в цьому будинку у самому центрі міста, недалеко від Дніпра. Тітка Глашка ніде ж не працювала, повністю присвятивши себе вихованню дітей, хлопців близнюків Якова та Миколи і улюблениці Дарини, Дарусі. Згадавши про сестру, Гануся покрутила носиком. На декілька місяців старша, білява, схожа на матір, але значно вродливіша. Дарина з самого дитинства, рідко на вихідні дні, навідуючись до пирогів, не злюбила Ганнусі. Поважно розповідаючи про місто, вона кипкувала над простотою Ганнусі, її стареньким залатаним одягом, навіть над її веселою вдачею. Згодом вона перестала до них приїжджати, з чого Ганусі тільки раділа. Те, що вони не бачились уже два роки, тепла в почуття до Дарини не додавало. Та й Дарина, подорослішавши, насміхалася ще більше, ще жорстокіше, але вже інакше, ніж у дитинстві. У дверях з'явилася тітка Глашка з двома малесенькими кухлями з простого заліза, з мисочкою рум'яних пиріжків Підібгавши губи, вона налила їм ріденького чаю, в кожний кухоль поклала трішки цукру та всілась у велике крісло біля стіни, без особливого зацікавлення розпитуючи батька, як там справи в пирогах. І поки батько доволі повільно розповідав їй про село та ще щось, старанно обходячи те, що трапилось у їхній родині, Ганнуся, посьорбуючи чай та відщіпуючи пишного пиріжка, відверто нудьгувала і ще раз сильніше бажала, аби батько забрав її додому, не полишав тут, у цих незвичних, розкішних навіть, але чужих стінах. Мамо, завари кави. почувся з коридору тонкий, досить високий голос, і Гануся, зачувши його, вмить напружилась. А що за бубніння в нас із самого ранку? Зовсім спати неможливо. Глашка кинула на Микиту докірливий погляд, а потім надзвичайно хутко для огрядного тіла підхопилась із крісла, вмить просяявши усмішкою. Зараз, зараз, дарусенько, хвилиночку. Ласкавим, співучим голосом відгукнулась вона, великими кроками наближаючись до порогу, на якому вже з'явилася струнка дарина, в довгій сорочці білого кольору та з розпущеним білявим волоссям. А бубенить, тож твій дядько, ти ж знаєш цих людей. Ці останні її слова неприємно різанули Ганусю в саме серце, то вони для них ті люди, а які ті люди. Дарина скривилась так, мов скуштувала кислиці, та повагом війшла до кімнати. Материні сіро зелені очі були прикуті до Ганнусі, яка так і застигла на тому клятому стільчику з недоїденим пиріжком, котрий чомусь примушував її відчувати приниження ніяковість перед цією стрункою, білявою красунею, що доводилась їй сестрою. Пильно обстеживши лице родички, погляд Дарини сковзнув на стареньку та просту сукню, зачепився за руки, зауваживши під коротенькими нігтями чорні смужки від землі, на якій Ганнуся працювала майже увесь час. І вже знайома насмішка відобразилася в очах Дарини так явно, що Ганнуся відчула, як очі обпекли сльози образи. Нарешті Дарина поглянула на дядька, посміхнулась навіть. На гостину до нас, дядечко. Батько якось зніяковіло опустив очі. На гостину. Пробурмотів він, сьорбнувши тієї рідкої гидоти, котру дядькова гордовито іменувала чаєм, а потім невпевнено посміхнувся племінниці. А ти вже доросла зробилася, красуня справжня пава. Дарина промовчала, але Ганнуся помітила, що батькові слова їй сподобались. Вона солодко потягнулась, упала на те крісло, де сиділа мати. Вже й заміж скоро, продовжив батько. То мамі он не терпиться. махнула рукою Дарина. Так за пустими розмовами минула година, яку Ганнуся ледь витерпіла, аби не підхопитись і не втекти з цього дому від цих чужих людей, що обпікали зневажливими поглядами, і ледь не застогнала від полегшення, коли в коридорі брязнули двері, і Дарина підскочила на місці. Татусь приїхав. вигукнула вона та кинулася до порогу, майже відразу повиснувши на шиї високого, повного чоловіка у формі працівника НКВД. Дядько Данило посміхнувся. Привіт, кіско. Давно прокинулась. Дарина трішки відсторонилась, Давно. Мене дядько Микита розбудив. То у нас гості? перепитав Данило і, відсторонивши доньку, рушив назустріч братові. Ну, здоров, Микито, здоров. Брати обійнялися, але Ганнуся не помітила якось у тих обіймах справжньої доброти й тепла. Вона теж підвелася, несміливо поглянувши на рідного свого дядька, якого не бачила років чотири, бо в минулий приїзд він був у Києві. На її пам'яті він був завжди, а може, інколи похмурим та чимось невдоволеним, але зараз похмурості тієї та невдоволення майже не було видко можливо, тому що життя його досить складне та небагате раніше змінилося в доволі кращий бік, та як би то воно не було раніше, зараз він досить привітно вдивився в її лице і навіть посміхнувся. Яка ж ти вже красуня зробилася, Ганусю промовив він, майже повторюючи слова брата на адресу Дарини. Вся в маму, та, мабуть, ще краща. Ганнуся опустила очі. Дякую, дядьку. Та ви до нас на гостину? запитав він уже батька, і Гануся, глянувши на тітку Глашку, помітила дивний, незрозумілий погляд, яким та пронизила її після дядькових слів. Щось було в тому погляді таке, від чого Гануся аж здригнулася відчувши, як по спині, сипнуло морозом. Батько відкашлявся. Даниле, є важлива розмова. Дядько Данило хитнув головою у бік коридору. То ходімо до мого кабінету. Він поглянув на застигу біля вікна дружину, і Гануся помітила на його лиці вже трішки похмурому, теж дивний вираз. Вони з батьком зникли в коридорі, а Гануся залишилась у вітальні сама з дядиною та Дариною, яка насмішкувато позирала на неї, явно маючи намір покипкувати. Краще б уже мовчала, бо ганусі вкрай не хотілося розмовляти з цією пихатою Дариною, яка не мала до неї жодних теплих почуттів, а бажалось тільки одного опинитися комога далі від цього дому, де все було хоч і таким розкішним супроти їхньої старенької хатинки, але непривітним до неї, чужим та ворожим. То що, Ганусю? таки озвалась до неї Дарина, знов примружуючись та насмішкувато усміхаючись. А чи є в тебе вже наречений? Немає. Голос Ганусі був відчутним. А чому ж це так? промуркотіла Дарина, сховавши очі свої насмішкуваті під довгими віями. Що, гідного парубка на селі не знайшла? Не знайшла чого ж так погано шукала. Хоча, що ж там казати, чи є вони в тій забурбелівці хлопці гідні? зареготала Дарина. Бачила я їх замурзаних та неохайних, боронь мене от такого чоловіка. Але ж тобі, Ганю, нема чого виридувати, чекати на щось краще. А то ще в дівках залишишся. Харчами, як то кажуть, не гребують. Гануся промовчала, пересилила себе хоч з вуст її, міцно стиснутих, так і рвались слова. Ой, як кортіло їй крикнути в очі у цій випещеній дівасі, що несправедливо вона чорнить хлопців сільських. Є серед них багато хороших, гідних людей. Просто вона ганнуся, ставиться до них радше як до братів, ну, не торкають вони її серця. До того ж, хіба вона така стара літами, аби стрибати заміж якнайшвидше і за будь-кого. а чи гірше, чим від неї, оцієї дарусі, яка, певне, не вміла сама без матері і хліба врізати, а вважала себе набагато кращою, вартою чогось надзвичайного. Як же образливо слухати такі слова, що гострими цвяхами торкаються серця, слухати і мовчати, мовчати, аби не принижуватись перед цими людьми, не виказати їм, як боляче вп'ялись у неї ці образливі слова. Хвилини минали повільно, нудотно повільно, а батько з дядьком Данилом все не з'являлись. Дарина, на щастя, більше нічого не питала, відвернувшись від Ганусі, мов від порожнього місця, наказовим тоном попросивши матір розчесати густе, світле волосся, гордовито розкинувши його по спині. Вона щебетала щось про незнайомих Ганні людей, час від часу зриваючись на дзвінкий сміх. Гануся аж зачаїлася у кутку біля дверей, відчайдушно бажаючи, аби дядько Данило не погодився полишити її в себе, а батькові не залишилось нічого іншого, як забрати її назад додому, в любі серцю пироги, геть з цього дому, де вона буде тільки зайвою і нічого, окрім насміху та образ, не отримає. Нарешті, після довгих хвилин виснажливого чекання на порозі вітальні з'явились батько та дядько Данила. Гануся, застигнувши на місці, з напругою та острахом п'ялась очима у спокійне лице дядька, чекаючи від нього заповітних слів. Ось зараз він скаже, що не зможе зоставити її в себе, і вони вийдуть з батьком у ті високі двері, аби вже ніколи не повернутися. Глашо, Дарусю пророкотів низьким голосом дядько Данило, звертаючись до дружини та доньки. Гануся поживе в нас деякий час. Щітка, котрою тітка Глашка начісувала деринині коси, застигла на якусь мить, а потім дядина стрімко обернулася, полахнувши невдоволеним поглядом. Але, Даниле, у нас же немає місця. Глашо, не вигадуй, місця в нас вистачає. Можливо, та ти мене запитав? Її голос задзвенів і ось ось мав зірватися на крик, а сіро-зелені очі враз зробилися великими, округлими та злими. Може, я не хочу, щоб ця дівчина жила в моєму домі. Глашо, Ганнуся ж не чужа нам. Це тобі вона не чужа. відгукнулася дядина, і Ганнуся ледь втрималася, аби не кинутись геть у двері. А я що? Маю терпіти її увесь день, поки ти на роботі. І що вона буде робити? Байдики бити чи як? Можливо, восени піде вчитись, а поки допоможе тобі. Потрібна мені її допомога. Послухай. перебив її дядько Данило, і Гануся почула в його спокійному голосі твердість, від якої тітка Глашка трішки притихла. Мене попросив про це брат, і я маю йому допомогти. Але чому їй треба зараз тут жити? Так треба. Вона що? Вагітна? кинула тітка Глашка з такою злістю, що Ганнуся аж відсахнулась. Сльози, гіркі та пекучі сльози, образи, які зовсім не приносили полегшення, а розпікали ще сильніше, таки полилися з її очей, і скрізь них вона ледь помітила ті зловтішні погляди, котрими вп'ялись у неї Дарина з матір'ю вже засуджуючи, вже висміюючи. Що за дурниці ти вигукуєш, що вигадуєш? насупився на дружину дядько Данило, а Гануся поглянула на батька, бажаючи відшукати в очах його підтримку, щось тепле у цій холодній кімнаті, від близької та рідної людини, і застигла, помітивши з жахом у очах батька підозру та явне відображення думки про те, що вона й справді могла бути важкою від гребенка. Біль від цієї батьківської зневіри з такою силою пронизав серце, що потемніло в очах, і вона, уже не стримуючи себе, кинулася до дверей, ледь зачувши за спиною його голос Ганю, що з тобою? Ти куди? Оближте мене. розридалась вона у відповідь, тремтячими руками вхопилась за двері та потягнула їх на себе. Ганно. Ганно, стій. Голос батька, занепокоєний та пронизливий, пролунав позаду, а вона все бігла, вже опинившись поза межею дядькової квартири, ледь помічаючи східці, що мигтіли перед очима зі страхітливою швидкістю. Дива не трапилось. Дядько допоміг батькові, але не це так боліло їй зараз, а ота підозра в батьківських очах його думка про те, що вона могла так низько опуститись, допустити буд з грибенком. Як міг він ось так швидко повірити цій пихатій тітці глашці? Як? Гануся цього не розуміла, і від того їй було ще болячіше, ще образливіше. Ридаючи вголос, вона штовхнула важкі, пофарбовані коричневим двері під'їзду та вибігла на вулицю. Незвичного мінку після тиші темного, прохолодного приміщення. Гарячий вітер торкнувся її розпашілого лиця обпікаючи, і Ганнуся з хвильку постояла так під широким каштаном і кинулася до другого боку дороги, бажаючи тільки одного опинитися якомога далі від цього дому, від цих людей. Вона перебігла дорогу і тепер ішла біля неї, чуючи за спиною голос батька, але не озираючись, а очі так і заливали сльози розмиваючи все навкруги, дорогу та людей, ще траплялися назустріч. Ганю. Ганю. Голос батька пролунав уже досить близько, і Гануся несподівано прутко рвонулась у протилежний бік, забувши про все і необережно опинившись посеред дороги, майже під колесами чорної машини, що відчайдушно загуділа та заскриготіла гальмами. Цей звук, а ще крик батька, були настільки оглушливими, що Гануся, мов засліплена, застигла посеред дороги, не маючи сили ні втекти зі шляху машини, ані зробити навіть малесенького кроку вбік. Можеш привітати мене, Петре. Я сьогодні отримав розлучення. Сріблясто сірі очі водія Петра Черкая, співробітника міського відділу НКВС, уважно глянули на свого керівника в дзеркальце, а глуховатий голос досить спокійно промовив Вітаю, Дмитре Михайловичу. Майор Дмитро Михайлович Солодов на мить сховав очі під довгими, золотаво коричневими віями і прошепотів Дякую, Петре. А тепер поїхали. Петро кинув на нього запитливий погляд. Додому? Так. Я обіцяв Ганні Гаврилівні, що відвезу її сьогодні на кладовище. Сьогодні ж роковини батьків. Петро мовчки хитнув головою та повільно вивів машину на дорогу. Дмитро, відкинувшись на спинку шкіряного сидіння, прикрив очі і замислився. Сьогодні він розлучився із Наталкою. Чи гадав він три роки тому, коли брав її за дружину, що настане цей день, коли він отримає довідку, за якою жінка, яку він кохав п'ять років, три з яких у якості чоловіка, тепер доводиться йому колишньою дружиною, жінкою, що вже належить іншому. Перед очима Дмитра все ще стояло лице Наталки, таке, яким він бачив його усього декілька хвилин тому спокійне, просвітлене та неймовірно щасливе. І не заради нього так вона світилася та сяяла. Не він зробив її такою щасливою. Він, на жаль, цього зробити не зміг, як не намагався, як не бажав того. Дмитро народився в Кременчуці 30 років тому і був єдиним сином у родині більшовицького підпільника, а ще військового царської армії Михайла Гавриловича та Катерини Богуславівни Солодових. Народився у великій п'ятикімнатній квартирі з високими стелями і фактично був вихований тіткою Ганною, незаміжньою сестрою батька, яка не працювала через хворі ноги і нестями любила свого Дмитрика. Тато увесь час був на роботі, то у відрядженнях, мама, як його секретар та помічниця, теж всюди прямувала за чоловіком, цілком віддана комунізму, тож для маленького Дмитрика тьотя Аня була і мамою, і татком. Коли йому минав тринадцятий рік, тато з мамою, поїхавши у відрядження, так і не повернулись. Тато, утомившись важливими справами в Москві, заснув за кермом. Прибита горем, утратою єдиного брата, тьотя Аня все ж зуміла вистояти і виховала Дмитра, подарувавши всю йому ту любов, на яку було багате її велике та ніжне жіноче серце, іноді досить неохоче вона приймала допомогу доброго батьківського товариша Макара Семеновича Звольського який у молодості був до неї небайдужим, але, отримавши відмову, одружився з іншою жінкою. Саме дядько Макар став для Дмитра другим батьком, і саме він привів молодого та несміливого Дмитра в органи, зробивши з руками з нього гідного офіцера, яким міг би пишатися покійний батько. Дмитрові було 25, коли він зустрівся з Наталкою. Тоді, того пам'ятного весняного дня, він був черговим у відділку, коли охоронець привів її, невеличку на зріст, худеньку аж до прозорості. Вона ввійшла до його кабінету, нервово здригаючись та озираючись навкруги великими блакитними очима, і була такою нещасною, що у Дмитра защеміло серце. Він вказав їй на стілець біля свого столу Прошу, сідайте. Вона поскаржилась на те, що в неї вкрали гаманець із грошима, а Дмитро, проявивши себе відразу ж, знайшов таки зникле. Але на цьому його знайомство з чарівною Наталкою Верещакою не закінчилося. Вже того ж вечора, придбавши у вуличної бабусі букет польових квітів, у формі співробітника НКВС, яка так йому пасувала, він подзвонив у Наталчину квартиру маленьку, вбого мебльовану, і запросив дівчину на побачення. Так у них все і закрутилося. Дмитро засипав її квітами, подарунками, а вона раділа, мов мале дитя. Він вірив, що вона відповідає йому взаємністю, і тому майже одразу познайомив з найдорожчою для себе людиною, з тьотею Анею. Та уважно оглянула трішки засоромлену Наталку, усміхнулася, запросила на смачну вечерю. Але Дмитро помітив, як незрозуміла тінь сковзнула в її очах. Вона привітно і чемно розмовляла з Наталкою увесь вечір, але Дмитро бачив, що у ній відсутні тепло та сердечність, які були їй завжди притаманні, і зрозумів, що Наталка їй не сподобалась, а коли повернувся ввечері, то запитав прямо Тобі не до вподоби Наталка? Ганна Гаврилівна, уважно поглянувши на нього, відклала на столик своє вишиття, зняла окуляри і посміхнулася, та посмішка вийшла неприродньою. Ну чому ж? Дуже мила дівчинка. Дмитро захитав головою. Ні, тьотю, ні. Я надто добре тебе знаю, аби зрозуміти, коли ти говориш щиро, а коли ні. Він кинув на неї виразний погляд, але я хочу почути правду. Вона відповіла йому гострим поглядом. Правду? Навіть гірку? Навіть гірку. Я не хотіла тобі цього казати, але якщо ти наполягаєш. Ганна Гаврилівна важко зітхнула. Ця дівчина не кохає, повір, не кохає тебе, Дмитрику. Не твоя вона доля, не твоя. Дмитро здригнувся, однак заперечив Ти помиляєшся, тьотю. О, якби ж то було так. Але я на 14 років старша за твого татка, і, незважаючи на те, що є старою панною, багато чого встигла побачити у цьому житті, мій хлопчику, і здатна, повір мені, побачити в очах людини кохання, а в цієї Наталки його немає. Значить, буде, уперто кинув Дмитро, а тьотя тільки промовчала, зітхнувши. Я почекаю. Чекати йому довелося два роки, поки Наталка нарешті погодилася стати його дружиною. На третьому році знайомства він таки став її чоловіком, оселив у своїй великій квартирі, подарував майже казкове життя і зрозумів, що припустився помилки уже через рік після весілля. Замість кохання, такого жаданого для нього, Дмитро отримав зраду, постійне невдоволення та холодність своєї дружини. Він сподівався, що колись усе зміниться на краще, але ставало все гірше. Він пробачив їй одну зраду, а вже через три місяці вона нанесла новий удар, витравила дитя, що билось під її серцем. Такого пробачити Дмитро вже не міг, хоча й намагався, втім вона уже знайшла собі іншого, коханого, яким так і не встиг стати він. Дмитро. Ой, клята дівка. Куди ж вона оце вилізла? обірвав спогади Дмитра різкий голос Петра, і машина відразу ж оглушливо загуділа та заскреготіла гальмами. Що там таке тра? хотів було запитати Дмитро, але машину так кинуло вліво, що він прикусив язика та злетів з сидіння. Проїхавши вперед декілька метрів, машина здригнулася та завмерла. Ну, вона в мене зараз отримає прочухана. вигукнув роздратовано, завжди спокійний та врівноважений Петро, і перш ніж Дмитро встиг отямитись, вискочив з машини. Дмитро ще сидів, витираючи забиту ліву руку, а потім повільно вийшов з машини, котра стояла, майже увіткнувшись своїм носом, увінчаним стрибаючим оленем, в насадження трояндових кущів, високий та худий, як та палиця. Петро стояв над бідно вдягненою жінкою і щось сердито викрикував, махаючи перед її носом довгим та худим пальцем. Тобі сліпота куряче що? Життя набридло. Чого під самі колеса втямилась кинутися? А про інших ти подумала? Тих, кому доведеться відповідати за твої оці дурощі. Вибачте, ледь чутно відгукнулася жіночка, і щось у голосі її пролунало таке невимовно сумне, що Дмитрові зробилося шкода цієї, бідно вдягненої в просту блакитну сукню жінки зі стрункою дівочою постаттю та довгою косою. Петро поморщив довгого носа. Вибачте, невдало перекривляв він мелодійний голос винуватиці пригоди і, набравши в легені побільше повітря, приготувався до нової, гнівливої відповіді, але Дмитро вирішив його спинити, поки він не залякав бідну жіночку в кінець. Та я тебе. Досить, Петре. Ти вже й так налякав жінку до смерті. обірвав він новий потік слів. Охоонь трішки. Нічого ж страшного не трапилось. Усі живі та цілі. Темноволоса голова, уквітчена товстою сільською косою, ледь помітно здригнулась на його слова, а потім повільно повернулась, і Дмитро замовк, не доказавши своєї думки. Прямо в його очі глянули прозорі, чарівні блакитні очі, від чого у нього на мить перехопило подих. Щось було таке в цих очах, що він мимоволі занурився у їхню синю глибину. Не скажіть, Дмитре Михайловичу. увірвався до свідомості, мов скрізь туман, невдоволений голос Петра, але він його майже не слухав, з подивом зрозумівши, що перед ним не жінка, як він подумав було спочатку, а ще зовсім молода дівчина. Вона мовчки дивилась на нього своїми ясними очима, і було в тому погляді щось незвичне, якась сила, що притягувала його до неї, полонила, не відпускаючи від себе. Він ледь чув бубаніння Петра, гудіння машин та людські голоси навколо. Час, мов застиг, полишивши перед ним тільки оцю маленьку назріст, струнку, неймовірно вродливу дівчину. Ганю, Ганю, з тобою все гаразд. Незнайомий чоловічий голос обірвав бурмотіння Петра, розвіявши чари, якими полонила його незнайомка. Вона блимнула очима, наче отямлюючись після сну, поглянула на того чоловіка, і лице її враз зробилось напруженим, невдоволеним. Все гаразд, батько, промовила вона мелодійним, співучим голосом, котрий якось дивно черкнув Дмитра по серці. Він мовчки спостерігав, як високий та жилавий чоловік у грубій сірій сорочці з суворим обличчям яке помітно порізали глибокі зморшки, вхопив дівчину за плечі, оглядаючи її уважно, щоб переконатись, чи дійсно вона ціла та неушкоджена, а потім він поморщився, нахмурив брови. Як ти могла так вчинити, Ганю? прогудів він. Вибігти в незнайоме місто, кинутися під машину. Я не хотіла. Не хотіла? Так трапилося тихо прошепотіла вона. Я просто не помітила машини. Ганно. Я справді її не помітила. Так, я не хочу жити в дядька Данила, але ж не настільки, щоб кидатись під колеса машини. Просто я замислилась. Високий чоловік уперше глянув на Петра, який все ще виглядав роздратованим, потім на Дмитра й промовив Вибачте її, будь ласка, товариші, ми просто сільські люди, а моя донька вдруге в місті, зовсім незвична до його руху, погано орієнтується. Петро засопів, але промовчав, тільки махнувши рукою. Знову повернувся до свого звичного спокійного, майже байдужого до всього стану. А Дмитро, помітивши лякливі та насторожені погляди, які кидав чоловік на його форму, спробував відповісти якомога привітніше. Та нічого страшного, Просто ваша донька добре налякала мого водія, але надалі попросіть її бути більш уважною, особливо на дорозі. Він кинув погляд на схилену чорноволосу голівку і запитав, сам не знаючи чому. А ви в місто приїхали по справі? На гостини. До брата приїхав. Відкашлявшись після деякого вагання, відповів чоловік, і Дмитро помітив в очах його острах. А адреса знову хвилька вагання а потім коротка відповідь Коцюбинського 4. Дмитро кивнув. Цей будинок він завжди любив, бо народився в ньому та зріст. І те, що це дівча приїхало саме сюди, якимось дивним та незрозумілим чином схвилювало його та втішило. А ім'я брата. Знову пауза і коротка відповідь Данило Кравецький. О, та ми з ним сусіди легенько посміхнувся Дмитро, радіючи і сам не знаючи з чого, то вона виявилася небогою його сусіда. Цікаво. Але зрада вродливої Наталки вже набила йому оскомину, тому він наказав собі не надто задивлятися та захоплюватися знову красою, лише пробурмотів бажаю всього найкращого. А потім пішов тільки не до автівки, у якій на нього чекав Петро, а повільно поплентався до свого дому пішки, з жадібністю вдихаючи свіже повітря. Пішов, намагаючись не думати про Ясну яснооку, темноволосу сусідську родичку. Після зради Наталки він заприсягнувся, що не звертатиме віднині уваги на таких красунь, як його тепер вже колишня дружина, або ось ця сільська простота. Врода їхня здатна тільки збурити спокій, Опалити чоловіче серце, зруйнувати життя, а потім кинути в саме пекло, наостанок безтурботно та любо посміхнувшись рожевими вустами. Так вчинила Наталка, і звідки було йому знати, як може зробити оця темноока дівчина, яка невідомо чому кинулась на дорогу під колеса автівки. Біля дому на нього вже чекала тітя Аня, маленького зросту, з тендітною, ще майже дівочою постаттю, з русявим, щедро присипаним сивиною волоссям, із завжди світлим лицем та м'яким поглядом карих очей. Вона стояла, тримаючи в пожовклих маленьких ручках букет блідорожевих троянд, які колись так любила мама. Дмитро поцілував суху щоку тьоті. Вибач, я спізнився. Вона хитнула головою. То пусте. А що там трапилось? маленька пригода. Я розповім тобі про неї по дорозі. Тьотя Аня кинула на нього пронизливий погляд. Сподіваюсь, що ніхто не постраждав. Ніхто. відгукнувся Дмитро і відчинив перед тьотою дверця та машини, а потім, усадивши її на сидіння, таки не втримався, кинув оком у той бік, де ще стояла небога Даниловича з батьком, що так несподівано схвилювало його серце, і, мов відчувши той його напружений погляд, вона раптом підвела очі, піднявши низько нахилену голівку, і вони знову зустрілися поглядами, незважаючи на відстань. На якусь мить час знову зупинився для Дмитра, і відразу напливом, десь з глибин його єства, виникла незрозуміла впевненість, що ця їх зустріч не остання, що не зникне вона ось так раз і назавжди з його життя. Друзі, мені було дуже цікаво начитати для вас наступну частину цієї тендітної книги. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам вона сподобалась так же, як і мені, чи очікуєте ви продовження, і як гадаєте, що буде далі, чи побачиться ще Гануся із цим чоловіком. Дуже дякую всім, хто дослухав цю частину до кінця. Скоро буде озвучена для вас наступна частина. А доки ви чекаєте, можете зазирнути до мого телеграм-каналу. Там я публікую свої думки про прочитані мною книги, яких немає на Ютубі, а також там є дуже багато цікавих та мотивуючих цитат. Посилання ви знайдете в описі до відео. Дякую вам, бережіть себе.